Adama Sumauro bolikostak azteren egoera erregularizatuko duela jakinerazi zuen atzogoizian Pirin, Pirinia Atlantikoko prefeturak asera batean lan egiteko baimena izango du, ondotik urte bateko bizileku baimena, jakin astazken goizuntan untxalaz 2005 sustengu izenpedurak prefetari emaitekoak zituztela eta horren aipatzeko gurekin dugu Amaia Fontan etorkinekin federazioko kidea eta bozera maile agunon Amaia. Egun onden edi? Beraz, lehen gauza, lehen galdera, konfirmatzen duzu, eh, regularizatuko duela, erranduela prefetak? Bai, bo, Adamak berak erraiten du, eh, karta ukan arte, uh, ba, goitatzen duela, ez duela osoki sinesten, baina bai, presenten nintzen, atzo eh, Adamak uh, duelarik uh, prefetzuraren uh, deia, eh, de, telefono deia, eta ala erran diote irregularizatuko dutela, eta emanen diotela itzordu bat paperen eskuratzeko. Telefonoz, susenki deitu dute, prefeta berak? Bai. Ez prefeta, ez prefeturak urak. Ados. nahi baita um, zerbitzuko arduradunak. Odan, zer da gaur egun eh, susen, beraz, eh, goizuntan, zer da eh, Adama Zumauroren egoera? Gaur... Uh, oino, oino eh, espultxo pean da, eh? beraz, uh, ez Euh, prefetak uh, dirudiz, ez dugu frogarik, ala errandio eta sinesten aldugu hori, prefetak kendu ditu uh, bere ala OQTF, obligation de quitter le territoire français, et eta IRTF, interdiction de retour sur le territoire français, bineri oiek kendu ditu bere ala, eta adamak normal bi bialdi hastean behar zuen uh, joan komisaldegira zirmatzera, eta hau ere hausegok, zentzun dut, eh, eh, beraz, hau kendua izan zaio. Horai, eh, paperen eskuratzeko desmartzak guaitatzen du, zanei baita, Uh, itzordu bat prefeturan ukaiteko bere lehen recepize, ez da oino uh, egon alikarpa edo me bere, bere lehen recepize eta gero ukanen du urte bateko egon alikartap. Hor, asteuntan ez du jadanik izenpetu behar, ez da joanen komisalde gira? Ez, hori da. Eh, kendua izan zaion, altsatua izan zaion neugia da bializ joatea um, firmatzera komisalde gira. Azken alikot firmatzen zuela atzo randio prefeturaren uh, ordezkariak. Eta uh, bi neugioiek, ez kendua izan zaizkio. Eta ondoko, ondoko urratxak beraz, egan duzu, eh, behar du itzordu bat hartu uh, eh, prefeturan edo... edo... Bera, no, prefeturak emanen jo eta pauera joan beharko da bere recipize eh, horren ukaiteko. Eta bai. ondotik, jinen da, kertu de sejur bat, baina urte batekoa hori da? Bai, urte batekoa hori... Uh... Hori gertatzen da regularki ez da, ez da betirako egon aldik harta hori Eh, hori uh, espikatu behar da, eh, eh, normalki eh, hemen direnek eta frantsesan direnek badute uh, lehen egondalik harta bat eh, urte batekoa, gero frogatu behar dute urte baten ondutik, beti badutela lana edo integratzeko uh, integratzeko desmartxak egiten aritirela, eta oino askotan beste urte bateko karta eta gero la urteko karta. Beraz, ibilbide luzea da denentzat eta ez da sekulan irabazia. Zuatzo No, zu atzo uh, berria iduriz Adama Zuma Aurorekin zinen, mm, postu da, bai. pentsatzen dut? Bai, eta ez zuen, eh, ez zuen sinesten, astapenean, bai, eh, bai, biziki, biziki postu da, uh, gabe, uh, beretzat, uh, beste bide, bizi bide bat uh, idekitzen zaio, eta hasitzen, uh, pentsatzen, zer egiten alko zuen, libreki, oain arte egiten altzuena, libreki bilikarrikan, uh, nahi duen lanak sekatzeko eskubidea, uh, ere uh, dia eh, hautatzeko e, eskubidea. Eh, apartamendu bat, eh, txemaiteko eskubidea. Hori dena indikitzen zaio. Baina uh, nahi nuke azpimaratu beste aniz badirela, beste adama bai. aniz badirela frantxez eta gure ipar aldean ere. Bai, aipatuko dugu justu, eh, adamak eskatu zen, eh, zen, or, zuen egoerarekin, zer zen? Eh, nahi nuke azpimarratu adama ukanduen kuraia uh, uh, azken aste hauetan adama mutiko uh, lasaia da uh, uh, eta uh, belburtua keskatua bereziki eta bon Bazuen esperantza uh, gurekin baita espalitik eta konfientzia egiten jo uh, eh, altsatu de eta egiten zion, altsatu den mugimenduari eta beretzat biziki importantea izan da uh, gu izaitea bere ondoan. Bakarrik izan balitz, frantxez estaduko beste tokitan, toki anitzetan bezala uh, zailago izango zen hori uh, segur, baina hemen badu xantza hori beste batzuek badutena frantzese estadoan, badira elkarteak beste tokietan, baina ez denetan eta batzutan zailagoa da. Beraz bat zuen konsientzia hori ondoan ginela eta beraz biztan biztanda uh, keska hori zuen eramanen zutela egun batzeti besterat, bolikostarat, uh, nun ez duen gehiago Eh, familia eman sendurik, eh, biziki, eta bereziki uh, beldur zen aratioatea, uh, eh, han bizi zuen egoera familia, biziki zaila izan baitzen beretzat, bere osaba, uh, bere hileta, bere osaba uh, baiatzen baitzuen eta aiotzen baitzuen, eta uh, biziki kezka hori zuen. Ba. Adama Sumauro kontent, baina pentsatzen dut e, eh, Torkinekin kolektiboko edo federazioko e, elkarte guziak ere kontent. Eh, bai, bai, bai, bai, irabazi dugu denei esker mobilizazioa biziki handia izan da bai uh, lehenik uh, eh, um, eh, bede lehengo erakasleen aldetik eta eskertu nahi dituzke justu kantoko uh, ekipa bektagokia guziak, pedagogiko guzia uh, izan dira ere bekarrikako ekintzak uh, denek parte hartu duzue hortan eta petizionea ere arrakasta handia ukandu petizioneak frantxas estado guzian eta biztan da nola ez, eh, hautetxi uh, batzu busti dira prefetari galegiteko uh, eh, bine hori hoien uh, eh, atxatzea eta uh, irregularizazioa. justuki petizioa ipatzen baituzu, Amaia Fontan, goizuntan eramaiteko azinuten prefeta, prefetarara, prefeturara pauera, hori ez estatua da, orain? Bai, biztan da, ez gu gehiago izaiteko mementuko, eh, adamaren kasua alxatu nahi beke nuen gaur prefetaren eh, prefeturaren aintzinean eta nahi genizkion eman simboliko ki prefetari bilduak izan diren eh, goita 6 mila tasa Amaia Fontan, erranduzu, uh, ehm, zera adama zumauroren uh, eh, kasua konpondua, edo, azteko konpontzeko bidean da, ez da gaz konpondua, ez, eta urte bateko kardosezuk bat ukanen du, ondotik eh, beste bat, eta eh, ikusi beharko da segida, baina bidean da, konpontzeko bidean da, baina ez da adama zumauro bakarrik, badirela beste batzu, ostione, errandi guzu, zer da egoera momentu untan? Ba, e, me, egoera aski gogorra da, eh, badakigu frantxez eh, podereak eh, eh, gogortu duela, bede imigrazio politika eta... Horrein berriki atxamak uh, Ez, ez, ez, ez, ez, ez, Eta gauza ez, bada nik ez, ez, ez, ez, ez, ez, Bai, eh, bai bereziki ugoita, bi mila ugoita batean, eh, apiriletik oartu ginen uh, eh, zimadekin batera uh, egon aldikarten eskaerak gero eta uh, goak gezidela, eta adamaren kasuan diren gazte dozena bat, dozena bat, ameka, xuxen, ukan zuten beren egon alikarta ez ez tatua, adama bezala. Eta gaur egun eh, baditugu oino, beste amak bat gazte, eh, ez zutena oino pausatu beren galera, baina negoera berdina eh, direna, paperi gabe eskolatuak edo CAP eskuratu dutenak edo basoa, eta ezin dutenak, libreki kibili, eta Eh, eh, paperi gabe gelditzen direnak. Aipatu gabe familiak eta uh, eh, elduak, eta bereziki uh, gure tokiko elkartek babesten dituzten hainbat uh, eldu, direla uh, paperik gabekoak mm. oraindik gure iparaldea. Amaia Fontan, esker gurekin izanik goizuntan eta be goresmenak garaipen txiki horrendako. Mila esker eta bereziki mila esker mobilizatu diren guztiak.